Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Odolaren eh, mintzoa taldeak berriki plazaratu du bere bigarren lana, e, txipenaren aurkan goiburuarekin, eta usurbileko rock talde gazteunek hogeita batgarren mendeko Euskal Herriko gazten begiradatik eh, gaurko tasunez osaturiko bilduma bat eh, argitaratu du autoekoitzia behatzi kantu sartu dituzte beraien lan berrienean eta horietako batzuk entzunez eh, ba, gaur taldeko bikide hurbildu zaizkigu irratira luken arkarazo eta baina txoekak aixo arratsaldean. Ixo, txaldean. Txaldean. Zer modu Bai, bai. Ondo, ondo, ondo, bai. bai. buruan dagoeneko zuzenekoa baduzu ere? Bai, azte buru daun batean andoengo gaztetxen izango gara, bertako gazteguna antolatu dute eta, bueno, errostegian kontrako aldarrik apen eta bar, eta, bueno, bertan izango da. Uh eh, burutan e, eh, kontzertu gari izango dituzu edo nola, nola zabiltzate alde hortatik zuzeneko ibegira? E, eh, orain arte azkenengo lau azte burutan edo, eh, azte kontzertuak izan ditugu Azte honetan izango dugu, handu bainen Eta hemendik aurrera Okeres ba beste bat ere badugu hori joan, hori joko gaztetxean Emendik bihazta hori mazten deskantzat da gero hori joa gaztetxean Ba, osongi zuen eh, lan bai. berria ezagutzeko tarte hartuko dugula gaur esan dugu, eh, aipatuko dugu 2013 bukaeraldean, ez? E, argitaratu zen utela zuen lehenana, ordutik e, bidea ere egin duzue, e, tartean elkar estudioak zuzenean proiektuaren baitan hautatuak izan zineten eta e, gazte maketa lehiaketarako ere, orain dela gutxi finalera iritsi zarete. zer nola aurkitzen zarete gaur egun talde gisa? Eroso, osean gunuko ez? Edo ongi esango nuke, zuk esan bezala orain arte bueno, gauza esente izan ditugu, e, beste beste ba, azkenetakoa gazteako bai izan zen, gazteako finala, eta bueno, gaur egun ba, guzti hori bizi izan da gero, nik uste talde indartuta atera dela, eta orain ba, neko eroso aurkitzen gala, ez? Egoera eroso batean, bai. Ni bai, nik uste inoiz baino beto, sekula baino beto, e, konfienta gero da, zuzenekotan batez ere hori iruztet e, eh, nahiko eslatzen dela. Alako lehiaketetan parte hartzeak hori ematen du? Ikusgarritasuna handiago bat eta zuzenekoi begira ere bueno, ba prestatu dago izatea? Zentzu batean bai, ez. Erreko nuzimendu moduko da, ez. beste talde orkestean olako lehiaketa baten autatuak izatea ez publiko gatik, baizik eta epe maia gatik ba, bueno, horrek eh, konfientza bat ematen du, ez? Baina, bueno, gehien bat nik uste dela, ja, urtia guazela elkarrekin, urtiak inzaiatzen, urtiak kontzertuk ematen da, horrek ematen du benetako nik uste tindarra eta konfientza. Mm eta mairu bukaeran e, eh, aterazen duten zure zuen lehenengo lana, e, noiz elkartu zineten, noiz sortu zen taldea, odola den mintzoa? Bai, eh, elkartu, bueno, sortu edo elkartu egin dela urte. Bai, gutxu gara, bain dela urte. Eta, bueno, azkenean laurok eh, herritarra e, usurrilarrak, e, eh, ikastola berdinean ebilitakoak, musika eskola berdinean ebilitakoak, eta orduan, ba, bueno, betianik ezagutu izan duga. Eta azkenean, ba, hori ez, bai musika eskolatik, bai ikastolatik, bai usurbilik, kaletik, azkenean, ba, hola xe elkartu ginean, ez? Eta gaur arte, amarr urte da, bai ba orain esku artean dugun e, bigarren lana etxipenaren eh, aurka izenburua duen diska dugu modu analogikoan grabatu duzuena e, etxipenaren aurka izenburutik hasita e, adierazten duzu ongi e, zerri buruzko lana baden honakoa Bai, ni ustet e, badela berestasun batez diskoan izenburuko kantarik ez dagola. Baina bueno, aldi izten buru horrek bere baitan hartza ditula diskoko kanta desberdinek horretz dituzten gaiak. Eta bai, ezkenen ba, horreko horren nola baiteko ba, gaur egun bizitxugun egoera desberdinen aurrian gaztiok ba, txipenera duten gai gaioen aurkako nola baiteko deia bat da, diskoa ba, kantu zenbait zentzungo ditugu, e, kantuen atzean dagoena ere mm, aipatuko dugu, gogoratu, e, kantuarekin e, irekitzen duzu diska gogoratu kantuan zer e, kontatzen duzu? Bueno, ba, nik uste kanta hori sarrera moduko badala ez, dizkarena, eh? eta bertan aipatzen dena gutxuera bera hola azalduta, ba, horregun ba, gaztiok gure identitatean bila ez, da ze zaltasun egin eh, ditugun, gure burua bilatzeko, gaur egungo gizarte honetan ez, batenak berdinak izati helburu duen gizarte honetan, ba, ba, gure lekua bilatzeko ba, ze erronka ditugun, fisika dortik, joa. Mhm. zacaso tato mundua a porse cordua micici della tua izateari etekin bat atera alivote atera al mio sud ikura che dite eta nora tutti con mi Baudolaren eh, mintzoa taldea ezagutzen ari gara gaur, eh, taldeak eh, bere bigarren lana plazaratu berri du, orain dela gutxi, ez? Irailan argitaratu zenuten, zuen azken lana, ez da? Oia. Oh, Eta e, entzun dugu kantua, letrak, e, letra guztiak zuek idatzi dituzue, taldean idatzi dituzue? Bai, no, nik iatzi dut. <laughs> bai. Oh, yeah. Gazten eh, kezkak, ametsak eta proposamenak eh, bildu dituzue behatzi kantu hauetan, em, zer dela eta behar batetik ateratako letrak izan dira edo nola osatu duzu egizka? Naturaltasunez? Bai, nik uste erabat naturaltasunez, ez? Azkenian nik bintzat musikare bai ulertzet ez bagarrik ze gozamenerako eta satisfrute pertsonalako ba, zerbait bezala bai, baina aldi berian bai ba, tresna bat bezala ez, da hortatik abiatuta ba, ba mezua zabaltzeko aukera ematen dut, eta bueno, mezu horren garrantzia bazpin ba, marratzen da eta bueno, ba, nahi gabe, nahi gabe ba, ba horta ez, salatzea ba, gu gaur egun bizitun ba, arazuak eta, eta kezka.

letra aski zuzenak dira, e, baina e, esango dugu modu iradokitzaile batean ere, ez? E, aurkezten dituzuela ere kantuak. Bai, berantik handago, zehatu, zehatu gea diskontan pixka letrak gesio lan zen aurrekotik una. Eta bai, bai biak daude, eh? egia esan nola urte pasadian aurreko lan lana ingen ba, abestiak momentu desbernietan idatziak izan dira, orduan, ba, segun momentu eta, eta garaia, ba, nik uste horrek, e, eh, izlatzu, izla, izlatzen dura letra gordina da, dan, metaforikoa Eta letrak e, musika baino lehen hau etortzen dira? Lehenengo, normalia musika egiten dugu, kantaren musika, Eta gero da lukenek, ja behin musika ina da honean, lukenek ba, letra sartzen du, edo eta batzutan ere bai, letran gatik ere kantua pixka moldatzen ditugu, igual. Bai, normalen musika egin da bai. gero melodia. Hori Eta melodia sortzeakoan, melodiari letra. Bai. Ni uste inoiz ez daulein kanta bat letratik ezita. Hori da. Sekulez. Gero igual moldatu bai, letragatik, letragatik baino gehiago igual da nintzak txetikan ja amatetelako letra eta musika hoietan mm, igual bai. Zene, ani buru gogor jartzen nahi zelako igual, eh? baina ez dela normalen beti, beti musika. Batzu da mai. <laughs> Ongi da, ba, entzungo dugu bigarren kantua, iru izan bazaizu, kate, kate erdoilduak eh, izeneko pieza, egon honi buruz ere aurrera. Hau, eh, karrik pixet modu nahiko zuzenean itzegiteu, ba, bazkenengo ba, urtietan Euskal Herren bizideun egoera politikoan ingurun. Pitzkeat hori e, ba nola badiru dienez, gauza konto doaztela, ba, bakian bizigela, baina bueno, horren atzien, ba, gure ustez zer da honez, pitzkeat esaten du. ekologiko batean grabatu zuela diska, kaki arkarazoren gidaritzapean, eh, egon zarete aldi ere, lehen diskoan ere ala izan baitzen, e, zer bilatu nahi izan duzu diskaren emaitzan, e, gordintasun hori, eh, nabarmendu nahi izan duzu, edo horren bila biltzaten ere? Bai, bai, gordintasuna eta ez egin nola zen, e, eh, gertukotasuna, ez? Ere bai, eta aldi, aldi berian naturaltasuna ere bai, ez? Ni uste hiru gauza horiek eta badirudi lortu deula edo bueno, beintzat eh antzeko zerbait egin dugula, ez? Eta bueno, gu gustago den baitzarekin eta bai, izan bezala analogikoan eh, grabatua dago. Hori lukenak esplikatuko digo beto. Gure <laughs> azkenen, eh? normalen gaur egun diskoak modu, digital, modu digitalean grabatzea, eta bueno, analogikoan da zintan, ez beti ba, tradizionalki azken bia marka da garte ba, gehien erabilidan modua ez, modu praktiko eta naturalen grabatzea da, azken pinean, hitzak behar izategu ez, analogikoan, eta hoi, bintatek izan duen bezala, ba, diferentzia hor dago ez, eta batez ere, bueno, e, hemen, espertuak ez garen ontzat, e, eh, gehien bat izlatzen da, hola, lehenengo bizta no, entzunaldian, ahotxan adibidez, momentu, ba, bakardadeko momentu egiten, ba, hau bakarri gehiatzen den horietan, ba, ikusten ematen du askotan norbait duzula belarri da abesten. Ez. gutxi orduko Elkartzen ginen mina kanporatzeko Euripean hortzen gari begira Esan ginen aski eraiki duzu kabi bat Hene bihotz badu bat Egun sentia iritsi orduko Elkartzen ginen emina kanporatzeko Euri pean urtzen gari begira Esan ginen askizango ginela Abestiz mozkor mozkortuak zen ginen era bat i ez tu va esa biok munduaren Aske izan daitezen Egun sentia iritsio duko Elkarzen ginen minak kanporatzeko azken amara unetikat Esan ginen aske senti gaitezen Bio bengoz aske izan gaitezen e, Kaki Arkarazuren gidaritzapean grabatu duzula ere e, esan dugu eta autoekoitzia ere izan da, hori auto pertsonala izan da edo e, zuen lan argiteratzeko bide errezen ere izan dela esango zenukete. Bueno, oain arte aurreko diska atera genuen elkarrekin, elkar argitaletxearekin. Eta horrein honetan, ba, autoko, autoko itxe izan da, besteak beste, bueno, orain arte elkarlan ba, bagen neukan elkarrekin, baina hori, ba, bueno, bere amaierara iritsi izan, eta nik uste taldea berak ere behartzula ez, en, autoko izpen lan bat, edo eta, bueno, taldearen hasierako ilusio horiek edo hasierako zein nola esan ez, jarrera horiek, ba, ni uste taldea berak ere faltan botatzen zitula edo ta behar, behartzula, ez taldea berak ere. Eta nik uste talde horretatik ere bai, ba, diska honen lanketa hori edo sorkuntza hori ere bai, ba, positibo izan dela, ez? Taldearen txako autoeko izpen hori. Mhm. Eta, bueno, bestalde guk ere taldea berak ere ez genekin, ez genekin edo, bueno, orain arte ez genuen probatu, auto, ekoizpen batek, bueno, zertzekarren ez, benetan zertzekarrenez, ez, aziratik arte. Eta nik uste dut hori ere, ba, bueno, talderen txako izan dela, eta mhm. Eta ba, ikusti lan da honez, diskoa kaleratzeko zenbat lan inbierdan, eh? horrek eh? asko erabizten du, ez? Eh? Zenbat, ba, ez bagarrik ekonomikoki ez, eh? baita esfortuz pertsonalak eta eta kompromesu hori. Gio, eh, azkenian, askoz asebeteago sentitzea ez, Diska lana... Zurego, ez bai. Eh? Eta gero ba, kakirekin grabatzena, ba, hoize eh... ekizton gozamena dela, ezken ez, eta, bueno, eh, etxian, gauzak etxian gatzea, etxian titxu, <laughs> konfiantza osuan, da, eta placer bat, ez? Ia esan, ze esango dugu, alde Ez eta asko egizateko Eta e, zer ikasi duzu, e, ze grabak eta gauza bat da, banak eta beste bat, promozio lana beste bat, e, dena zuen ardurapean e, gelditzen da? Bai, e, diseinua ez dik, diseinua unai arana e, hernani egin dugu, e, bera elkarren ezagutu genuen, aurreko lana berak diseinatu zuen baita, eta ja, orduzti ja berarekin harremana egin genuen, eta naiz eta hau autoekoiztia izan, be, jarri genuen diseinua, dizkarena, eta eta egia ba, oso guztua ez, bere lanak da, beste guztia guk, beste lan guztiak, bai, bai, zabalpenak, manager lanak eta horratzen da guztia. Mm -hmm. Eta diseinu aipatu zula, e, eh, aipatuko dugu diskazalan agertzen den eh, ba, irudia, e, aski adirazkurra dena, bi besoa aurkitzen dira mugikor batekin esku bakoitzean, e, diseinu aski adirazgarri eta indartsua ere bada, ez? Bai, bai. Azkenean, horrekin Honi uste, lehenik eta behin oso gaurkotasun ondiko irudi badala ez, gaur egun deno ega kostiente ez, ni, ni bati eskun pantailak ditugula frenten, ez da ordena horrea, mobila, o kalian etxian, denbora guztin, eta askotan, ba, hoxe, nola eh, komunikatzeko tresnarien ditun garatian, ba, ba, ezen komunikatu ibiltzea gara ez, pertsonen arten komunikazio eh, personal hori ez, hartu eman zuzten hori, asko dela galtzen ez, ba, aurrez aurreko hitza, aurrez aurreko begiradak, eta, eta horrek bai sortzen duen ba, atxipen horrek, ba, atxipen horren aurkako, ba, zera bat da, bai, aldarrik bada ez, porta da, o, biskat, oizalatzen du. Mm kantua, entzun dugu? Bai. さんが触れて entzun dugu dolaren eh, mintzoa taldearen bigarren diskan aurkitu izango dugun e, piezetariko bat. Eta aurrera segituko dugu zuekin, hitzez mintzatu gara, grabazio moduaz, baina e, ba, melodiak ere hor dira, ez? pop, rock estiloan kokatuko zenukete zuen burua, naiz da bestelako herrimoak ere e, nabari diren? Bueno, bai, gure gure oraindik e, ustez ez dakik nola definitzen den, ez daukagu definizio garbi bat, gure buruarena, edo gure musikaren agote usateko, baina bai, e, zenitik rock melodiko bat kokatzen gatzen dugula gure burua, inkluso, ez dakik metal ikultu bat ere bai, mm, bai. edo eta, bueno, jarkor antzeko melodiakin ere bai, baina bueno, bai, orokorrian rock melodikoa zen bai, mm-hmm. bai. E, inspirazio iturririk izaten duzu, e, inguruan gertatzen dena e, aintzat hartzen duzu? Bueno, e, musika egiteko gara jamintzat, nik behintzen ere aldetik, esan dezaket, e, ez, da, ez daukadala referentzia garbirik, e, eta, bueno, normalean, e, nire burua dela referentzia bakarra. Hau da, nik hori da sortzen detena, niri ateraz ez enaiz, unarritzen, musika konkretu batean edo eta musikari konkretu batean, baizik eta, bueno, neri ateraten zaidana eh, hartzen dute referentzia bezala, eta hori da, niretzako referentzia. Nere referentzia musikala, ni neun naiz. Mhm, bai. Mhm. bai, bai. Ba, gero, azalaren bara pixkat, o, influenzi bilatzen, horretu, berritxarrak kauta, akatu, malako, taldeekin, antzako tasuna, noski bada gaula, ez edukatuko. Eta sortzak orduan, ba, bainatek esan duen bezala, ez? Ba, zutak hau, esan, ba, oso esan gura da, bidez, ez teula berzi jotzen, egotan, ez? Dena gure besti eta horrek gai pixat, ba, izlatzeu, ez? Ez gara, oten beste taldi asko, asko behira, ez? Nik uste, inkluso gutxiegi. Eta, bai, gu geu, eta guk aurretik sortu deunakin beti de alderatuz, ez, gauzak ez eta hortikan pixkadiko joazti tiruak, eta bueno, e, estiloan kontuak bai, izan nuke, popetik ikutsu batzu bada dola, baina bueno, gero zuzeneko, zuzenekotan ikustez pop ikutsu hori egin bat denak funite gala, eh? Bai. bai, bai, bai. bai, bai. bai, bai. bai. ikuslegoak eh, esango dugu. Bai. Eh, bai. Kontzertu bakoitza e, berezia izaten da, momentuan publikoarekin den harremanaren arabera Eh. Ez, ez, ez, gu beti jarreran antzeko egin, ez, dena eman, dena utzi, holtza gainean izerdi gota, gure mezua saiatut ondo transmititzen, eta gero noski egia da, gero publikoa eh, eitxeula, ez, bali mazkazu aurrian, bajendia, gogotxu, zura bestik abesten, edo eta jarrera aldutik, eh? Jendia konektatuta balin badago, zure kontzertuari begira, ba, horrek, horrek den ikustet bai, bai. egiteula. Eta lekua, lekua berak ere bai, eh? nuen erizan jotzen edo mm. bai, bai, horrek ez du ematen hasiera batean, baina gero mm. nik ikustet bere eragina bat Mm -hmm. Gu beti bai, nahi bai. deu toki txiki bat, bai, bai. iluna eta... Bai. Leku gertu, Gertuko gertu leku bat, gertu bai. Ba, jendeak gertu duki edo. Bai, bai, Gaztetxeak eta... Bai, bai, uh-huh. bai. bai. bai. Oik, no, no. Nahi, nahi hau ditu olago, olago zuluak. Leku bai. onditan, eh, jotzen egea, eh? Bai, eh? bai, onditan bai, bai. edo, bueno, Eh, ibiltzen gibiltzen zarete, gehien bat, Gipuzkaldean? Bai, bai, gure bai. eskualdean, bai. gehien bat, bai. bai. kostatzen da hortik atatzea, eh? Bai. Kostatzen da, bai. bai. bai. Ez da errexea, kontzertu... Kontu ez da eh, oso errexea hor, guain ba, eskerrez, bai. gune hori esker ematen dian kontzertu goen, temporada honetan, eta gero gara ma festak eta... Herriko festak. Bai. Eta bai. jaialditan eta bar, baina bai. bai, gehien bat gipuzko alden, hortik ateatzea... Bueno, hain dala gutxi, urruñan, urruñan izan gara. izan bai, zinetan. Mhm. Bai, bai. bai. festetan, bai. bai. Eta hori bilatzen duzu bilen bat, eh, ba, saiatzea Euskal Herriko hainbat eh, lekutara iriste, edo eh, nola zabiltzate agendaldetik? Bueno, agendaldetik, azkenengo hilabete honetan, nahiko okupauta esan daiteke, baina e, hombre, orain arte nik uste leku askotan jodeula, eta leku ezberdinetan hori ere egila da, esan edo nahiko lekuan hitzetan, baina e, kontzertuen aldetik nahiko e, sakabanatuak, edo esan edo demoraren aldetik oso bai, ez? Eta, bueno, mendik aurrera, Eh, lehen esan dugu, hori joan dakau kontzertu bat, gero ondoren durangoko azokan. Bai, gero toka joko dugu abenduan, ondik konkretatzeka gautata. Eta bai, azkenean, esan duna bainatek, osea, gu azkenean maiatzetik ja neko martxan gabiltza ez, uara eta genuen mina bizi diska berriko posgarren kantakin bideoklip bat, errostegia salatzen duna eta horrekin udan genuen bira txiki bat lau, kontzertu, lau kontzertukoa, eta gero ja diska eta genuen. Orduan ja, esan daiteke ja, ekanetik edo ja martxan gara Eta bueno, a, bai, ir, irailan jo kontzertu, ustaian lau, irailan iru, oan bost urrian, eta azaroan biditu, eta gero ja abenduan ere beste pare bat. Mhm. Eta horra bizitzen, ba, gerran. Gure helburua, ba, Euskal Herri guztia zabaltzea izango litzak, eh? Bai. Bai, bai, bai, Bai, Euskal Herriko txoko... Alik eta leku gire eta bai. jota leku bizautu. Txoko guzti dara junda, bai, bai. Bai, iruditzen azken aurreko kantu bat entzungo dugu, ondotik eh bazuekin harremanetan jartzeko, eta eh, zuen berrizateko mm, nora jo barko dugun eh, aipatuko dugu. E, erraustegi aipatu duzula, ezakit nahi duzen entzun mina bizi, edo bestelako e, kantu bai, bai, bai, bai, bai, bai bai. bideoklipa ere ikusgai duguna. Eh? Bai, bideoklipa bai. YouTubeen ikusgai da. Yeah. Bai. Arabako erraustegia salatzeko kantu entzun dugu, e, bideoklipan ere herritarrak e, ikusten dira, e, e, mobilizatuak, ez zenuako esperientzia izan da? Ba, politia izan zen ez, bideoklipak hiru parte dazka, naztuta, bata playbaka, egin nula erriko zean, kanposantuan, gero beste badat, jendearekin ez, pixka batxoat e, eh, ez zemen ez erabiltzen den aldarrikapena ba, errostegiaren kontra, horrek herriko deialdi bat genuen eta jende pile bat agertu zen herrian. Eta gero irugarren zati badaka, <clears throat> hurrengo goizean egon ginen erroztegiko <clears throat> erratu, <clears throat> obretan e, gitarrak eta bizkarrean genitula, Eta mm, guiz pasa txango bat egin genuen hor obran inguruan. Bai, bai. <clears throat> Zabatu grabatzen. Izer di pixka gota eta? da. Dexente, bai. Hango segurtasuneko gizona pixkat nervioso jarri genuen ez? Ze justu aurreko astean izan protesta bat solidarioz jende pila bat sartu zen obretara eta gero just, gude, gu ere bai ba, solidario zindua zen, eta, bueno, alpiskat tipua bildurtu zen hor telefono mui korrerekin hasi zen deitka, eta, bueno, gu, lehen gure irudia ekartu eta ospa egin bai. Ba, hortxe entzun dugu, mina bizi izeneko kantua eta bideoklipa ikusgai badena ere, e, er, errandu zuen e, kontzertuak eskaintzea, e, edo zuzenekoak direla, azkenean bilatzen e, duzuena, e, badituzue bide ezberdinak, e, zuen berrizateko edo baduzu egune bat, e, zuekin harremanetan jartzeko resta? Bueno, oiko, oiko usare sozialetan gaude, Facebookean, Instagramen, Twitteren. ere bai. Gero, bestalde, eh, muikor bat ere baukagu, ezarririk diskan bertan aurkitu daitekena. Eta, bueno, horretaz gain, ba, eh, kontzertuetan bertan, edo eta... E-mail ere bai, bai nuski badu. Hori Eh, Odularen.mintzoa arroba hotmail.com Odularen.mintzoa arroba hotmail.com <laughs> Eta telefono bai. muikorra ere bai. Eh, e, aurkitu daitekena baita ere sare sozialetan. Mhm. Hori Bai, eta e, diska aipatu duzula, e, zenbat alde, e, atera dituzue, eta nun eskuratu izango dugu diska? Irurion e... egin eh. nintzun, eta erosteko uh, usurbil inguruko saltokietan dugu, usurbilenko pare bat taberna den denda batean, donostiko Doka Kafe Antzokien eta Platero Tabernan, Lazarten ere bai, Trumoi eta Ilargi Tabernetan, eta gero bestela, ba... Eta bestalde, ba, no, kontzertuetan bertan salgai ditugu, eta bestela norbaiten nahiko balu, eta ezin, ezin baldin badu etorri kontzertuetara, edo gerturatu. Idatzi lasai ba, eta, eta bieliko dugu, guztuan. Edo deitu, edo, bai. Bai. Eta, bai. Eta, karo, durango guazto gane bai izango, eh? ah, bueno, eta bestalde, da ben esaten azitea, kamisetak ere atera ditugu, eh? Aha. <laughs> Bai. Amarra Taldearen bai, bai. izenarekin eh, kamisetak. Bai, eta gero izango gara durango, musika zuzenean, eh, zuzeneaneko postuan izango gara. Eta konzertu emango dugu, igan, ez bada azken orduko aldaketarik, igandeko azkenengo konzertua izango da, zazpiterritan. E, egun guztietan egon entzarete durangon? eh hasieratik e, bukaera edo kontzertuaren egunean bakarrik. Bu kontzertuaren egunean izango bera eta bueno, gure diska sarri postuan egunero. Ba. Egunero, ba. eh. Bai, bai, bai, <laughs> Musika zuzenean postuan, Oria. Eh? eh, Erranen dugu eta igandan beraz durango eh, Durangoko azokan izango zarete zuzenekoa eskaintzen ahotsenean. Hori da. Ahotsenean eskainiko duzu. E, lehen aldia da Durangoko azokan. Ez, horreko diskarekin izan ginen. Izan ginen bai. Bai. bai. Eta ah, hor ere bai. leio importante izaten da Durango ko azoka. Bai. Bai, bai, bai. Hombre, ni uste baldez, ez? Azkenian jende andana biltzen da, eta azkenian eh, ezagutzen ez dituzun talde asko eh, bueno, agertzen dio bertan. Ez talde ez musika taldea bakarri baizik eta bueno, badakigu ba, bai liburu salmentak eta bar. Baina taldeen aldetik ere bai, ba, bueno, talde asko ezagutzen ez diren talde asko agertzen dira bertan, ez? Orduan, ba, bai, nik uste dut ba, durango dela, ba, <clears throat> eskaparate haundi bat, ez? Uh -huh. Bai, azkenean, bai. zoritxarrez edo zorionez, ah, ba, emdaka pertsonantzako urte osuan euskal kultura konsumitzeko egun bakarra da, eta proxatu berra da. Oh, ja. bai, bai. Ba, songi, e, kontsumitzeko eta baita artistekin egoteko ere, ez? Horrek bai, bai. ere, badurako sarma durango azokan. Ba, oso ongi guztionekin gelditzen gara, zuen e, diska berrian zuten segituko dugu Euskal Irratietan, eta azken kantu bat, e, entzungo dugu. Laugarren harri. bai, norai ez. Norai ez, harri, bai. Norai ez, bai. oso Ba, esker mila. Zuei, zuei. zuei. Kantuz Kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.